Psalm 136 Salmus David Jeremiae Super flumina Babylonis illic sedimus et flevimus cum recordaremo Sion In salicibus in medio eius suspendimus organa nostra quia illic interrogaverunt nos qui captivos duxerunt nos verba cantion. Et qui abduxerunt nos, hymnum cantate nobis, de cantaci sion. Quo modo cantabimus canticum Domini in terra aliena? Si oblitus fueri tui, Jerusalem, oblivioni detur dextra mea. Aderiat lingua mea faucibus meis, si non memenero tui, si non proposuero Jerusalem in principio leititie mei. Memo esto, Domine, filiorum edum in die Jerusalem, qui dicunt ex enani ex enani usque ad fundamentum in ea, filia Babylonis misera, beatus qui retribuet tibi retributionem tuam quam retribuisti nobis beatus qui tenebit et alidet pavlos tuos ad petram